บุ๊กทูสามสิบเอ็ดทริสเดชิมทเวียนัสที่ร้านอาหารสามรีสตอร์เนทริสดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะนูริจูอุชคันจู ดิฉันอยากได้สลัดค่ะนูเรเ i อสลตุ o ดิฉันอยากได้ซุปค่ะนูเรเ i อสูบบ u ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะน n o r จ č เด u d e s e r t งดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะนูเรเ i อล l ดูสุ u g r ตเนล่ ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะโนเร č i a u vaisių arba s เราต้องการทานอาหารเช้าโนเรตุมา p ุส r ิเช a ต t เราต้องการทานอาหารกลางวัน Norėtume p i e t ตาต i เราต้องการทานอาหารเย็น Norėtume vakarieniauti. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Ko norėtumėte pusryčiams? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Bandelį su uogienė ir medumi? ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Skrudinta duona su dešra ir sūriu? ไข่ลวกไหมคะ virtų kiaušinių ไข่ดาวไหมคะ keptų kiaušinių ออมเล็ตไหมคะ omletų ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ prašau dar vieną jogurtą ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ prašau dar druskos ir pipirų. ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Prašau dar vieną stiklinę vandens.